Aine xaristoi egunon? Egunon pampi. Literatur sola xariko girela eta gaurkoan hor maingainan ekarri duzu liburu bat argazkia beden biziki softa da, eh? eh bai, ez da marazkirik bat ere ez, uh, liburu hau da zoi argitaletxak plazaratu duena eta argitaletxe horretan uh, eh, gauzak ahunt simpleki egiten dira, usaian dira azal xuri-xuriak, bai, marra gorri singuraturik izen burua eta idazlaren izena beste likaz. Ordian zer duzu hau eleberri bat idatzea da gainen? <laughs> Bai, adugu <laughs> ba, hor lehen erantzuna idatzea da. Bai, eleberri bat da, baina nala ere uh, egiazko kontakizunek uh, inspiratu duten eleberri bat. Beraz, orain erraiten da hainitz frantzian erraiten dute autofikzion, beraz norberaren bizitik asita, eleberri bat idazten da gertatzen da istori bat, jutu denik Norden eh, idazlea? Beraz, eh, liburu horren idazlea deitzen da Lidi Salver, frantxesi idazlea da, diatoriz espainola, eta bere liburuaren izena da, pa pleure. Eta erra bezala zoiarkita lechak plazaratu zuen, 2000 amalauean, eta urte berean, gonkurxari eh, famatua ere lortu zuen liburu horrekin. Ze, urertu behar da, pa pleure horren azpian, ha? Historiako uh, pasarte gogor bat kondatzen du, Espainiako gerla zibila ipatzen duelako. Eta bai paplore hori da agindu bat bezala, norbaitek beste bat egiten aldiona, baina eh, ere norberak bere buruari ere egiten aldiona. Paplore gana nahi du ebe sutik egon segi haintzina eta ebe sentimenduak pixka bat uh, ito edo isilarazi bederen horregaitik, pa pleure. Odean, ze maneratan eh, kondatia da hau? Beraz, liburu hau bi botzetan kondatua da. Lehenik bat dugu lehen botz bat, beraz, lidi salveren amarena, montze. Montzek laro gaita bost urte ditu, idazlak liburu hori idatzi zuelarik. Eta bere alabari, bere gaztaroko hoitzapenak kondatzen dizkio, Batez ere, mila bederatziun eta hogeita horretzapenak erran nahi baitu gerla zibilaren astapeneko gertakizunak. Gara jartan idazlaren amak urte zituen eta bere erri ekipia utzi zuen bere anai zaharen um, anarkista segituz eta Bartzelonara joan ziren uh, bizi behi baten uh, seka, askatasun goxez, ala ere bertan bizi berezi bat aurkitu zuten eta iraultzaren gehigekeriak ere uh, deskubritu zituzten. Hori da lehen botza. Ah, hor, ah, nuntza bideratiak ida, anarkistak, arrundeskerrekoak. Bai, hor badugu dugu lehenik eh, voilà, esker muturreko uh, mugimendu bat, Astapenean ez dena baitez bada argia pertsona jentzat, haiek bola, mugimendu horoko bat segitzen dute, gazteak dira, bizia deskubritzen, ikasten ari dira, baina bon, senditzen dute badela jentzat hor eh, hortan zerbait atsegina atsemanen dutela. Beraz bestaletik badugu beste botz bat, uh, eh, George Bernanos frantzesi dazlarena jakin behar da gizon hori frantsesa zen, zen baina uh, ogeita maseian, mila batzionta Espainian bizi zen, Palma de Mallorcan, susen erreiteko. Hau, unsalaz, Akzion frantsez eskuin muturreko alderditik urbil zen. Beraz, gerla astapenean, frankismoaren alde agertzen zen argiki. Bainan, emeki emeki, uh, ara, gerla aintzinatu arau, borroken aberekeriak eta bereziki Elisaren uh, eh, gaitzki detasunak okastatzen dute idazlea. Beraz, emeki, emeki, eskuin muturreko idazle hori, iritziz aldatzen hasiko da eta bere uh, pentsamenduak uh, eh, ahas aldutu, aldatuko ditu. Kipiskat uh, nola erran. Ez dut erranen ino joanen denik, baina bere pentsamenduen baretzen hasiko da, hala ere. Ah, nola kokatzen dira bi personaia horiek? Beitut zaitasunak eh, ikusteko nola sartzen aldiren biak, historioan? Egia erran, haien artean ez dute loturarik, haien kontakizunak aldizka heldu dira. Oartu gabean, ez delako mm, seinale edo marka berezirik hori aldeetan, ez da kapitulu astapen bakutxean botza aldatzen, mhm. Ola, testuan, pasarte batzik bestera, betbetan, botza aldatzen da, pertsonaia aldatzen da. Eta astapenan, lehen hori aldetan pixka bat um, trabagarria izaiten alda, baina laster, oartzen gira, senditzen dugu normintzo den laster. Hitzen erabilpenan, eta bai, aipatziko maneran, laster ulertzen dugu edo emazte hori edo gizon hori den uh, Oze, ez aipatua da, historio bat da, bakar bat edo dena detaile edo txuskeriak? Uh, bai, bai, txuskeriak izanen dira, gerla, gerlan garaian gertatzen baita. Uh, eh, Lidiz alberrak konatzen digu bere amari gertatu zaiona mila bedatzen taugeita maseian, beraz, erria utzi duelarik eta barcelona joan zelarik, han gizon baten ezagutza egin zuen, eta ebe aurduan erori hortik abiatzen da ipuina. Ez dut gehiago kondatuko beretzat. Eta Bernano zentzat uh, ez da egiazko gertakizunik segitzen dugu pixka bat bere hausnarketetan eta bere iritzi aldaketetan. Eta aldi berean gara jartan liburu bat idatzi zuen uh, gerla zibilari buruz. Liburu hori deitzen da Le Grand Cimetière sous Lune hau panfleto bat biziki bortitza, uh, antimilitarra, antifrankista, azken mhm. finean. Eta uh, liburu horren eh, idazketan segitzen dugu. Eraz bitxi da, liburuan beste liburu bat aipatua da. Eta liburu testu horren tarte batzu, rezati batzu, lidiz alberrek bere testuari lotzen dizkio. Eraz, uh, liburu hori biziki aberatsa da forma eta estilo hainitzekoa baita. Eskuin ezker biltzen gira, baina ardatz nagusia duzen gizaz gerla da, eta ardatz nagusia ala ere da montze emazte hori, beraz garaian neska gazte batzena, ma bosturteko nera beha. Hor, laro gehieta bosturteko emazte bat da, liburua kondatzen duelarik, ipuina kondatzen duelarik, obehan. Hau da ardatz nagusia, eta hau da ere pertsonai harri garriena. Zenta, ala ere, jana nahi dut liburu hau eh, naiz eta historikoa izan, politikoa izan, eta seriosa. Tarteka biziki zapartin garria bilakatzen da. Ah, bai. Bai, Montzek eraz laro gaita bosturte ditu, Alzheimer eritasuna badu. Beraz, untsalaz, memoria galtzen ari da. Ala ere, um, badira, hola, horretzapen batzu, oino fresko-freskoak dira bere buruan, hogeita masaieko horretzapenak bezalakoak. Eta Alzheimer eritasunaren marka bat, oieskeria da. Beraz, uh, eh, montzeren iztigia loretsua da, irainez josia da, <laughs> irainez eta gordinkeria zere josia da. Beraz, iri, aski, irringarria da ikustea adineko handere bat, hola mintzo, Eh, beraz, horren aldetik ikingarria da, eta beste alde, jakin behar da ere, uh, eh, handere hori irurogeita amagortaz frantzian bizi izan dela, baina frantzisa zinez ez ikasiz, edo bere manerarat ikasiz. Beraz, uh, usu gaztelerako hitzak edo ejanaldiak sartzen ditu hola frantzisezko eta oberena da hitz berri batzu asmatzen dituela gaztelera eta frantsesaren arteko hitz behi batzu. Ez badu hizkuntza bat biziki sofistikatua eta biziki bitxia uh, zinez irringarria dena tarteka. Paplore, nori aurka zinezake liburu hau? Pentsatzen dut irakurtzen aldela ama bosturtetik goiti. Deneri aholkatzen dut. Aldiz, jakin behar da, erraiten nuenaren arabera, uh, obeda gaztelera ulertzea. Ah. Eh, jakin ah. uh, gaztelera hainitz badela, eta ez dela sekulan itzulia. Ah. Beraz, hor, uh, bi izkuntzen artean ere, ari gira eskuinta ezker, frantzesetik gaztelera ra, rejatzen gira egeski. Beraz, eh, ara, gaitasun hori izan behar da ere, beraz, ipuin batetik bestera pasatzeko eta hizkuntza batetik bestera pasatzeko ere. Beraz, ara, deneria holkatzen dut uh, gaztelera jakinez gero. <laughs> Beraz, idazlea, nor dugu, horretaratzen alduzu? Beraz, idazlea deitzen da Lidi Salver, eleberria deitzen da Paplore, eta zoi argitaletxeak plazaratu du 2000 eta amalauean. Bo, me mideskerrein itzainez, eta bestaldi bat arte? Ikus arte.